អូខ្ញុំមានក្រុមព័ត៌មានខ្ញុំខាង Telegram មកទេហោះហើយគាត់ដាក់នេះខ្ញុំសេ caption តាមគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបន្តពីបង្ហោះបានមួយថ្ងៃខាង Gmail គាត់ខាងគាត់ទេមកអឺគាត់ទេមកគាត់សុំប្រគប់អីខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឲ្យប្រគប់គាត់ឲ្យខ្ញុំគាត់ឲ្យទេខ្ញុំឲ្យខាងអាក្រុមការងារខ្ញុំទៅឆែកព្រឹត្តិការណ៍ពួកគេដែលតាមចិត្តចិត្តស្ពានដៃអាចការដងបាទហៅបងបាទបាទពងស្ដាប់បងបាទបាទបាទពេលក្រោយមកហើយជា ស្អែកស្អែកថាហោពួកចាក់ហ្នឹងអត់ឃើញទេចិត្តស្តាហ្នឹងតែពេលទួហុកអឺបង្កើគេថាអត់មានដែរដល់ហ្នឹងបានខ្ញុំតបទៅបងជីម៉ាក់វិញថាឥឡូវខ្ញុំរត់ឃើញទេពុកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលុបចោល